Kaixo, kaixo berriz ere, gure bidazoa atiak saioan, eta ba, nahiko denbora, denbora desente egon gara gure saioa egin gabe. Eta badirudi, ba, e, berragerpen saioan, ba, ba, nire benetazko identitatea esan nuen, eta horren ondorioz ba, baituta egondu naiz e, azkeneko hilabete hauetan, baino baitzaien gatik ies egin dut, eta berriz eh, prest gaude, ba, gure saio bikainoni martxa gehiago emateko. Eta, bueno, e, eh, prestatua genuen, ba, saioa hasi ginenerako, ba, saioa hau, eta hasi gera, hasi ba, apurturen zuzenezko abesti batekin, gaur saioa ba, apurtu taldeari buruz joango da, zeren ba, iraiaren hasiera partean edo ba, elkarrizketa bat egin ziguten, eh mentxe bertan, antxeta irratian, Baina elkarrizketa hau, ba, gure saioan, ba, e, inedito edo, gelditu zan, ba, eta aprobetsatu dugu dugu, ba, ezakita purturen ba, besti bitxi batzuk edo jartzeko, eta elkarrizketa hori ere. Ba, entzun duguna, ba, zuzenean grabaturiko abestia zen, ekaitzaldian abestia, non e, 2000 maikako e, urriaren amalauan grabatu izan zen apunkalipsen hau e, festivalean, endaiako festivalean, no, ba, e, eh, kaos kooperatif, arni elexasi eta pornokino taldeak ere jo zuten. Eta, ba, zuzenekekin gaudenez, ordoa, Beste bat. hemen genuen beste zuzeneko abesti bat, hau, ba, e, 2000 mabiko maiatzaren emeretzian, zuzenean grabatua getariako gaztetxean, e, G. Schwarzen Schafe e, Alemaniar taldearekin. Eta, ba, honekin zuzenekoekin, apurten zuzenekoen ari geranez, ba, gogoraz dizuet, ba, urrengo ostiralean, <clears throat> urtarriak hogeita bost, lakasita gaztetxean, ba, nahiko kontzertu interesgarria, egongo dela, zeren, e, sektor mierda taldeak joko du, sektor mierda taldeak, ba, larogeita margarren amarkadaren hasierako talde bat zen, azpeitikoa hain zuzen ere, eta, bueno, irundara besti abeslaria zuena, gaur ez dugu beraien musikarik ekarri, baino, ea, urrengo astean zerbait jartzen dugun, Eta, bueno, e, e, orain dela urte pilo bat aldea utzi ondoren, ba, bueltan daude, kontzert gutxi batzuk emateko e, jada e, bat eman zuten azpeitiko txarrantxa tabernan eta bigarrena e, gure artean izango da beraz parada bikaina sektor mierda ikusteko eta sektor mierda taldearekin ere ba, urola terror azpeitiarrak Kaos Kooperatif e, eh, irun eta apurtu irundarrak ere. Eta ba, esan behar, e, oraindik e, apurturen ba, hori diskografia luzean edo, e, badaude abesti ineditoak, oraindik inoiz entzunez direnak, ba, e, hau adibidez. abestia, eta esan, esan dezakegu ba, abesti honek ba, e, tiktak abestia, ba, osea, tiktak abestia, azkar abesti hontan oinarritua dago. E, ba, nota batzuk eta errepikatzen dira, eta bueno, beste batzuk aldatzen dira, baina tiktak abestia sortzeko oinarria ba, abesti hau izan zen, e, ba, 2000 eta bian desegin aurreko azken aldiko gara e, ba, abesti hoietako bat, ba, non etzan inoiz zuzenean jo, bakarrik grabazio hontan aurki daiteke. Eta, bueno, tiktak ez e, eh, itzekiten ari garenez, tiktak diskaz, ba, zuzenean, ba, jarriko dugu, elkarrizketa, e, eh, tiktak diskak, e, eh, apurtuen tiktak diska, e, atera zan, ba, ba, aurkesteko, edo, ordua. Ordoa. Ongi etorri entzule, Aitor Perez apurtu taldeko gitar jole eta bezlaria dugu gaur hemen, antxeta irratian. Irungo taldea da, baina endaiarekin ere lotura daukana, bertan entzaiatzen bai dute, gaur egun. Horrez gain, bidasoatak proiektuko buru dugu Aitor, eta izen bereko irratxaio ere egiten du hemen, antxeta irratian. Apurtu talde veterano da Euskal Herriko punk eszenan, eta erreferentzia bat bidaso eskualdean. Datorren larun batean, urriaren hogeita zazpian, disko berria aurkeztuko dute, irungo lakasita gaztetxean. Bueno, Aitor, datorren astean diska aurkeztuko du Arpurtuk. Zerbait aurreratu dezakezu? Izena, abesti kopurua, zerbait esan dezakezu? Ba, kaixo, bai, diska aurkezpena egingo dugu eta ba, gure diska berria tiktak deitzen da eta biniloan atera da, biniloan irureun kopia, nahiko edizio murriztua eta ba, ia ia agortzeke daude. Eta, bueno, aprobetsatu urrengo larun batean, ba, zuen kopia hartzeko. E, diska amabia bestiz, osaturik dago, eta oso, nada, zer esango dugu. Ondo, ondo. Irunen orkestuko duzue, lakasita gaztetxean egin gozuen festival handi batetan. Laguna konbidatu izan dituzue, nahi izan dituzue, momentuari hori konpartitzeko edo nola sortu da ideia hori? Ba, bueno, ba, diska orkestu bar genuenez, ba, gogoa, gogoa genukan ba, zerbait politxa egiteko eta bueno, ba, eskualdeko lagunekin eta ba, zerbait egiteko. Eta orduan, e, arratsaldeko urrengo larun batean, urriako gaita zazpi, arratsaldeko zeitatik aurrera, puntual hasiko da gainera, ba, kasernarat e, eh, barrok akustiko taldea ongo dira, gero gue, gui taldea, e, talde berria, baino jende veteranoz osaturiko taldea, antiregimenen ibilitako jendea bait dabil, baino honakoan ba, musika pizkat lasaizagoa daukate, ba, rock bazilon edo deitzen diotena, Beraiek eta beraien lendabiziko kontzertua izango da, orduan aukera politxe izango da hauek ikustiko ere. Gero Big Brown Beavers taldea egongo da ere, ba, beraien punk eh, melodiotsua eta aurkeztuko digutena, ba, badute baita ere diska bat, bueno, orain dela urte bat edo atera zana, eta ba, baliteke ba, abesti berriak edo izango dituztela zuzenean jotzeko. Baita ere, Les Afectez taldea egongo da, ba, beraiek e, biran daudela aprobetsatuz, ba, irunen bere kontzer, kontzertutxoa emango dute ere, e, Tuluzetik datoz, eta bueno, baita ere punk e, melodiko xamarra egiten dute, talde interesgarria, gainera beraien agur biran daude, ba, ikusteko aukera ederra ere, Kaos Kooperatif taldea, egongo da ere, ba, nik ere bertan parte hartzen dudana, e, ba, beraien diska berria ere aurkezten, e, eh, ahtun taldearekin batera, bai LP-an, bai viniloan, atera dena, beraien ba, punk hardcore ba, energetikoarekin, edo, eta azkenik, ba, elkarrizketatu da den apurtu taldea ere egongo da, ba, beraien diska berria aurkezten. Beraz, jaia ba, nahiko interesgarria eta ona izango da. Hori da, du gonbidapen hori. Eta kontatuko diguzu pixkat nola joan den grabazioa, non egin duzuen, zema boran, edo? Ba, pixkat gauza, gauza arraroak egin ditugu, e, betiko moduan, bueno, grabazioa bergaran egin dugu, e, bergarako Northern Drunkens estudioetan, e, gure teknikoa biru izan dana, ba, kaleko urdangak e, eta... Ostia, bai, beste talde batzutari... Dublin Boys. Dublin Boys, jode, astu inzait, jun inzait. Eta, e, bueno, e, nahiko lana egiten dabil, tipoaren, eta ba, nahiko ba, soinu ona, ateratzen du, bertan egon ginen, baina grabazioa denak ba, jarraian, egin genuen, e, hogeita bi ordu edo, etengabe, e, Coca-Cola eta kafiekin, <laughs> normala ez den gauza, baino ez dakit, olako aizea jozigun, eta eta bueno, gero ba, baten ondoren edo nahazketak egin genituen, hiru egunetan edo, eta ba, hemen dagona, ba, hori da, atera zana. Hori da. Esan daiteke, azken diskoa 2008ko zen edut, kenduta historio sekretua, aurrera pozo bat izan zela taldearen zat, soinuaren aldetik eta baita kantuen aldetik ere, horren hildoa jarraituko du diskoanek ere bai? ba, baliteke diska hau piskat pizkat e, eh, zentratu edo egotea zeren ba 2009ko diskan bueno estudio on batean on ginen soinu soinu ona atera zen, baina baita ere abesti zarren bat sartu genuen diska horretan, ba, momentu hortan pentsatzen genuen ba, abesti horiek ba, justizia do behar zutela, eta, bueno, geroago e, historio sekretuan egin genuena eta orain pixka zentratua daude zeren abesti guzti hauek ba azkeneko bi urtetakoak dira eta bai baliteke hildo bat jarraitzea eta bai zentratua dago oso ondo antzungo dugu abestiren bat aukeratuko duzu bat ba gure teknikariak nahi duena diskoko garrena abestia, berdinak dira izenekoa. Eta, bueno, orain hasiko gara beste gozatzu eta zitza egiten ere bai. Hogeita iru urte bete ditu apurtu taldeak. E, badira urteak, ez aitor? Ba, bai, pixka bertigo ematen du, ba, hori ikusita. Zeren batzutan orain gaztea garela pentsatzen dugu, baino baino ez dirudi, baino bai, hala da. Uste dut atzera begiratzeko momentu aproposa izan daitekela, Kontatuko diguzu pixkat nolako izan zen apurturen sorrera? Ba, apurturen sorrera, ba, pixkat, arraroa izan zen, zeren baliteke, ba, hiru etapatan edo banatzea, ez dago, ez dago, ezin da, ez da ere, ba, ondo kokatu, no, ez den, hasiera guk ere ez dugu oso ondo gogoratzen, baino, bueno, ja, e, data ofizial bat, dago, eta bueno, zan daiteke, ba, agian lehenengo saiakera, ba, mila bertzen zazpi inguruan izatea, ba, ikastolako bigarren etapan zeuden ba, ume batzuk eta ba, talde batekin nahi zutela eta halako zerbait. Baina bueno, hori ezan ezertan gelditu eta bueno, izena gelditu zen bakarrik apurtu. Eta ba, geroago, larrogeita bederatzi inguruan, larrogeita zortzi, larrogeita bederatzi inguruan, baia jende talde bat elkartu zen, eta ja talde egiteko erabakia hartu zuten, Eta ba, le, lokal bat, garaje batean eh, aurkitu genuen, ez dut ba, gogoratzen ba, zehazki noiz izan zen, e, ziurrenik laro eta behatzi urtean, eta hor, e, batzuk ematen hasi ginen, eta bueno, ez genuen ez musikarik ez ezer egiten, zarata bakarrik. Eta laster gelitu ginen lokalik gabe, eta egun ginen ia bi urte edo, ba, bi iru urte ba, lokala aurkitu arte laro itamabian aurkitu genuen berriz lokala, eta hor izan zan gure biziko kontzertua ere, e, ba, laro e, itamabiko Santo Tomas egunean, eta bueno, e, urte honetan ba, lehen kontzertuaren ba, hogei garren urte urrena betetzen da, eta saiatuko gera ere ba, zerbait egiten Santo Tomas egunean, ea lortzen dugun. Ondo, ondo. Esan duzu mila beratzen da hasi zela gutxi gara bera, Orduan taldeen generazio bat emaitzen ari zen eta testu inguru horretan sortu zen apurtu haiei errelego hartu edo. Bueno, bai, e, guk lehen esaten genun e, eh, ginela ba, eh azierako jendearen azkenak edo halako zerbait, Bueno, bai, e, lehendabiziko taldeen zikloa bukatzen ari zen, eta gu gelditu ginen hor pixkat erdian, ziklo bukaera hortan, e, bi etapen tartean. Eta zertan zen desberdin grai hartako irun, gaur egun egungarekin konparatuz? Bueno, nahiko desberdina zela e, uste dut dena beste modugu batean zegon, ba, atzera begira ba, kaleak nola ziren gogoratuta, eta ba nahiko ba zikinkeriz betia eta dena hautsita eta halako gauzak ba pixkat irudi grisagoak edo datozkigu ba orain ba ezakit diru pilo bat invertitu inda ba dena politia jartzen eta holako gauzak baino izan dezakegu ba zikinkeri berdina dela gure irun eta Nolako izan zen musikalki laro gaita marrekoa marka hori? ba, eskasa, nik uste dut. E, punk aldetik bentsat oso eskasa, e, punk talde gehienak ba, desagertu ziran, ba, ba batzuk e, eroinagatik beste batzuk e, musika saldatzen zutelako, eta eta bueno, etapa horretan ba pixkat fusioaren eta heavy metalaren etapa izan zen, no negu gorriak eta zutagar bezalako taldeak ba, e, ba despuntatzen zuten eta eta talde klon pilo bat zituzten eta punkarentzako etzan ba, ba alde gehiegirik gelditzen, ba zeren <clears throat> bueno, bai, e, talde ospetsuak, lapoia rekord bezala talakoak jarraitzen zutena, ba, bai, bai, bere beti publikoa izan dute, baina talde txikidantzako ba, oso gutxi zegoen. Baina purtuk bitartean jarraitzen zuen hor isilean, eta historio sekretua dizkan, e, egin zenuten zuen historiaren laburpen bat ezala, e, kanta ezberdinekin, eta garai hortan kokatu zenuten garai iunak deituriko aroa edo, zergatik zen ilun garai hori? Bueno, le, lehen esan dudan ganatik ere, eta baita talde bezala garai ba, nahiko txarra pasatzen ari genuelako, fundamenturik ez, entxaiutan, drogak tarte ez dakizer, eta bueno, nahiko garai desfasatuak ziren guretzako, eh, garai horietan ba, ez genuen abestik egegerik egin, et kalitate eskasekoak ere, e, ilaz genuen ba, kontzerturik eman, e, zai egiten zitzaigun kontzertua bilatzea, zen arrarua zen, baino gaztetxetara joaten zinen kontzertua bilatzera, eta maketa izatea eskatzen zizuten, edo izena izatea, eta ez genuen ez bat, ez bestea, orduan ba, pasak genituen ia bi urte iluntasunean edo. Gero berando, laro gaita mezortzean apurturen maketa iritsi zen, eta pixkat horrerago 2000 batean isolatu edizka, nolakoak izan ziren grabaketa haiek? Ba, kaotiko xamarrak, e, maketa ba, oso berandu etorri zen, zeren pff, ja behatzi urte edo ziren, eta bueno, bat zegoen e, David Bidaurre izeneko tipo bat, non estudio txiki bat zeukan, eta ba, berari esker, ba, garaiko hainbat taldek ba, beraien lendabiziko maketak eta diska grabatzeko aukera izan zuten, ba, eskerrak berari e, santoral rekords eta zen, ateratzen zituen bildu maketa. Eta bueno, lendabiziko maketakin e, uste dut e, Davide grabatzen zuen lendabiziko maketa zela, guk oso oso urduri ginen eta bueno, e, pixkat kaskarra izan zen eh, maketa hori. Adibidez, ahotsak hain urduri nengon ezin nula garrasirik egin eta e, eh, pixkatola aur e, abotsa ateratzen zait maketa hortan. Eta, bueno, galdetu dazu isolatu adizkatik ere. Bueno, hori gure maketa gainera ba, urte bat berandu atera zen, atera ez zitzaigun gustatzen eta baino atera genuen. eta bueno ja prozesu luze, luze baten ondoren gitarra berri bat genuen ez dakiz zer eta bueno isolatua diska etorri izan ba pizkat azken garaietan korrika ta presaka grabaturiko diskoa ba Ez duguna asko atxegin ere, ez du lako izlatzen bat taldea zuzenean zena. Ba, bueno, e, garaiko nahiko arazo normala zen, zeren etzegon medio askorik ba, zerbait desentea grabatzeko, baina bueno, hor dago diska gure legatuan edo. Eta horren urtean, 2002an, eh, esan daiteke urte mankorra izan zela, kanten kompozizioi dagokionean batez ere, baina taldea bertan bera utzi zenuten, zer dela eta? Bueno, ba, desadoztazunak zeuden, eh, taldearen barruan eta bueno, bakoitzak bere bidetik joatea erabaki zuen. Eta, bueno, emankorra izan zen, abesti guzti horiek, ba, hor, ba, errekamaran edo zeuden, baino ez ziren ezertan gelditu. E, urte baten ondoren edo, ba, garbatu nuen olako maketa bat, e, diska hori, ba, grabatzeko asmotan edo saiakera bat egin genuen berriz elkartzeko ba, beste jende batekin eta baino etzan ez eratera. Eta bueno, e, gelditu ginenak e, JR, basularia eta ni izan ginen, besteak aitor bateria eta zubi gitarrista ba, joan ziren, Eta, bueno, gara joietan, ba, defekto humano taldearekin hasia ginen, ba, txapaz baterekin eta Miguelon abeslariarekin. Eta, ba, apurturien jarraipena bat efektu humano izan zela izan dezakegu. Eta eta horren amaierarekin edo e, utziko dugu. Eta, bueno, esan behar da, 2008an taldea berreskuratu zen utela, formazio berri batekin. Ba bai, e, egia esan formazioa e, defektu humanorena zen e, Miguelon ezik, Zeren, bueno, defecto humanorekin, e, ba, hainbat urte egon ginean, hainbat kontzertu eman eta ba, bertsioak egitea ba, dedikatzen zen talde bat zen. E, no, bueno, gara joietan ez egon gaur bezain beste bertsio talde, hau ez ziren ba, punk eta punkoi, hardcore eta olako mundu osoko ba, taldeen bilduma bat bat zuzenean egiten genituenak. Eta bueno, e, azken gara jauetan ba, Miguel honek hainbat e, arazo fisiko zeuzkan. Eta ba, ba musika ustea behartua egon zan. Eta orduan, bueno, guk entzaiatzen jarraitu genuen, eta ba, hola, ba, txorak eritan, hasi ginen, ba, apurturen abesti zarrak jotzen, eta Eta, bueno, egin unba zergatik ez dugu ba, purturekin jarraitzen, zeren errepertorioa egina daukagu. Eta, bueno, gero gutxinaka ba, besti berriak egiten joan ginen, zeren ba, abesti zarrak jotzea eta ba, pixkat e, eh, azpertzen ginduen. Eta, ba, nola beti aurrera jotzen dugun, ba, nahi jau genuen abesti berriak egin, eta errepertorio berri bat. Eta, bimila an diska berriak grabatu zenuten, estudio profesionalago batetan edo, taldeak merezi zuen omenaldia eman zenioten? Ba bai, e, aspalditik neukan, ba, ba, arantza hori, eta gogua neukan, ba, abesti, abestiai, ba, soinu hon bat ematea, ondo joak e, izatea, eta, eta, ba, esperientzia ona izan zen, e, eh, oi hartzungo, e, eh, dena azten dut, izenak azten ditut. Ba. Lezoti. Lezoti, bai. <laughs> Lezoti estudiotan grabatu genuen, ba, oso ba, estudio nahiko profesionala eta ja flipatu genuen, zeren uste lehen da biziko aldia olako eta ikusten genitula. Eta, bueno, ondo, oso pozik, diska, diska honekin, ba, bueno, nahiko oi edo izan zuen, diska horrek, bueno, oi hartzun baino zerbait, orduan pozik. Gero aurkezpena egiteko ba, e, 2008an ba, kontzertu pila eman genituen, e, turrak egin genituen, Alemanian egon ginen, Bulgarian, e, Eslovakian, eta hola, urren gurtetan, Inglaterran ere, urren ondo, urte emankorrak izan ziren. Ondo, ondo. Eta beste gai batzu zitzegin aurretik, entzungo du beste abesti bat, horrengoan nik aukeratuko dut, te hiltegia. erreferentzien artean, atzerriko eta batez ere Europa ekialdeko taldea kokatu behar ditugu baita ere. Nondi sortzen da zaletasun hori? Ba, beti izan dioz, ez, misterio txuari zaletasuna. E, ezagutzen ez ditudan gauzak, ba, ez bakarrik musikarloan, ba, ezagutzen ez dudana ba, ezagutzeko ba, parada hori. E, beti da nik izan da hori, eta bueno, ez, ez bakarrik eh, dira Europa ekialdeko taldeak, ba, horregatik ezagutzen naute, baino egia esan ba, munduko, mundu osoko taldeak jarretzen ditut, edo, bueno, ezin da guztia jarraitu, zeren gehiagi da, Baina, bueno, beti da ni, txikitatik, ba, zinentzan, irungo taldeak ezagutzen, gero zabaldu nintzen horeretaraino, hori eta basura, donostiraino, gero bilboraino, eta eta nire sarea geroz, eta haundiago egiten hasi nintzen, ba, gero talde ingelesekin hasi, Amerikarekin, alemaniarrekin, eta, bueno, ba, hola, largoita margarren e, amarkadaren hasieran edo, largoita mar, largoita behatzi, largoita meka urtetan, ba, pixkat, e, eki Europako taldeen, ba holako abestiren bat filtratzen hasi zirean ba e, altzairuzko teloiara pasata eta eta bueno ba garai hoietan ba bitxikeria nahiko bitxikeria ziren eta nahiko interesa sortzen zizkiaten taldeak, ego Amerikakoak ere, eta baino, bueno, ba, pixkat urteetan zehar, ba, sakontzen edo seiatu nintzen, eta urteetan zehar, ba, herri hoietan, ba, ba, herri horiek bizitatzen edo egon naiz eta ba, pixkat eh, punketzen abiatzen bueno, herria eta gastronomia ikusi ondoren. Eta eta hola, ba, bilatzen, taldea bilatzen, festivalak ez handiko handikona, eta ba, hori, ba, nahiko urte emankorrak gauza hauek bilatzen. Eta ia internetik ez zegoen garaio horretan, nola lortzen zenuten musika guzti hori eta talde guzti horiek ezagutzea? Ba, era, era, era guztiak eh, zeuden, ba, orain oso erraza da, ba, pizkat eh, deskarga blogak edo begiratu eta tak, jetxi, baina, bueno, ez den bezala informazio gehiagia azkenean dena ez duzuna entzuten, baina internetik gabe garaioetan ba holako gauza kanpotikan edo dakit maketa hemengun maketa arraro bat edo aurkitzen bazenun ba kriston garrantzia ematen zenion eta dakit kaseta diska edo hartzen zenuna zederik etzegon ere <laughs> e, bueltak eta bueltak ematen zenizkion ba adibidez ez dakit ba, lagun batek beste lagun batek ez dakit zer zerbait utzi zion eta ez zenion utzi utzi eta eta hola gero kontzertutan ba, beti egoten zen maketa posturen bat eta zakit ba, ia dirurik gabe ba, irureun 500 pezeta gorde e, maketa bat erosteko eta eta bueno, garagardo batzuk gutxi gutxiago edan, eta ardoa edan, eta <laughs> alako gozak merkeago izateko, baino beti etortzen zen kontzertetatik ba, maketaren bat ekartzen duen. Eta bueno, laguneek e, utzitakoa, eta korreoz, baita korreoa lehen asko eramaten zan, karta pilo bat idazten ziren, gauza politxea zan hori, ba, olako zinta grabatuak eta zeuden katalogo batzuetan, ba, ola, eskariak egiten, ba, olako iruro eta laro gehi tamar minutuko zintak eta alakoak. Bueno, eta herrialde horietan ere izan zara behin baina gehiagotan, Bulgarian, Txekian, Alemanian, eta beste batzutan ere bai taldeak ezagutu dituzu, jendea ezagutu duzu, nolakoa da hor, guri horren urrun gelditzen zaigun mundu hori? Ba, eske, herri bakoitza desberdina da. E, roiak oso desberdina dira. Ba, Alemania esan duzu, ba, bueno, Alemania, ba, esan dezakegu, ba, punk munduaren zentrua edo dela. Uste dute ez dagola munduan beste herri bat horren e, beste punk dauden kilometro karratuko eta bueno, hor punkultura oso oso zabaldua dago, taldea milaka daude, <clears throat> baina baita e, kanpoko taldeetaz e, interesatzen dira, baina bueno, Alemania oso ezagunagoa da. Adibidez, Txekia Errepublika ba, oso bitxia da hor gertatzen dena, zeren ba, nire ustez ba, Europako ba, ezena oberenetarikoa daukate, baina mugatik, beraien mugatik kanpo ia ezaguna ez dena eta ez direnak ateratzen, baino kontzertu pila daude, larogei garren amarkadako bizirik dauden talde piloa gelditzen dira, eta inoiz gelditu ez direna beti diska berriak ateratzen, eta udetan adibidez, ba, Kriston Festival gogorrak montatzen dira, e, ni urtero juten naiz e, festivalen batetaraan, non ba hiru egunetan zehar ba e, bai Txekia bat ba, punk talde pilo bat e, jotzen dute eta bueno e, baitare kanpoko taldeak ingelesak alemanak eta ekartzen dituztenak eta bueno Bulgarian adibidez ba oso oso eskasa da ba punk e, mugimendua ba, soinu gogorretan edo gehien zentratua dago ba, olako hardcore berri hortan, metal, txandal metal hortan, eh, New York hardcore edo alakotan, eta punk eh, oso gutxi dago, egon zan ba, perestroika garaian gehien bat, eta bueno, talde horiek gero eh, ba, teloizko, burnizko, jode, <laughs> altzairizko teloia erortzerakoan, ba, ia talde guztiak ba, onaiko demokrazia berri horrekin e, ba, nola behi deitze, deitzeko moduan ba, kriston miseria etorri zan eta bueno, talde guztiak ba, pixkat jatera dedikatu behar ziren ba, musika iotzera baino. bueno, gero bere berpiztu egin zan roi hori eta ostia, hori Bulgariako taldeak eta bilatzea ba, nahiko kostatu zitzaidan ba, agian lau edo bost bidai. Eta, bueno, azkenean lortu nun eta pixkat bihotzeraino sartu nintzen. Eta esan daiteke talde horiek eragina dutela purture musikan? Ba, azkenean dena, zere musika pila entzuten duen jendiak, ba, azkenean nahi, nahi gabe edo nahita, ba, gauza guztiak buruan sartzen dira. Orduan, ba, purture musika, pentsatzen dut, ba, olako kolas bat izango dela, ba, hainbat urtetan entzundako mileka taldena. Bueno, eta beste gai bati helduko diogu, Biasoatak proiektuaren bultzatzaile nagusi ez zara, zein mugimendu dago gaur egun Biasoako eskualdean? Baina, Biasoatak proiektu bat da, edo zer da ah, hori? Proiektu bat da. <laughs> Nik ez dakit ez da zer den hori. Ba, zire batean, Biasoatak, ba, bimila behatzean, izan bai. zen. Bai, ba, sortu zen pixkat, ba, ba, zegoen olako talde estanda txiki bat, e, eh, Biasoaldean, eta ba saiatzen ba, momentu hori heltzen eta ba pixkat, e, ba, dena grabatua izatea eta ta zeuden talde gehienak hola punk e, edo antzeko mugimenduan ba bilatzen egon nintzen, eta uste dut ja gehienak aurkitu nituela, baten bat uste dut kanpoan elitu zela, ba, ez nuelako aurkitu. Eta, bueno, guzti hori grabatu zan, eta gero festival bat egin zan, ba, talde guztiakola jotzeko asmotan. Eta, bueno, akera gero hortik, ba, nahiko maketa berri, atera zan. Eta 2000 eta hamaikean prozesu berdina errepikatu intzan baina ez dakiz gertatzen den gure eskualde hontan non eh, tal, eh, urte inparretan talde pilo daude eta urte urte parretan ba, guztiak egiten diren beraz eh, proiektuari ba holako kontinuitatea ematea edo ba pixkat zaia egiten da gero ba pixkat ideia zen ba holako talde berriei eta ba pixkat esku bat luzatzea eta ba lehendabiziko pausoak emateko <clears throat> baina, bueno, tardeak urte bat eroten badu, ba, <laughs> e, ezin da askorik egin, baina hori izan e, pixkat e, proposamena. Gero orain, ba, ezakit, e, irratxa bada daukagu antxe eta irratian ere, non ba, ateratzen diren talde berri guztiak eta jartzen ditugu, baina, bueno, pixkat gehiago punk orokorrean zentraturiko saioa. Eta ja bukatzen joateko berriro apurturi helduta, duela gutxi aldaketa izan zenuten berriro, JRek basua gaizkari utzi eta zein momentutan dago taldea, orain? Bueno, ba, e, bai, gaizka sartu zen, 2000 eta amarrean uste dut. Bai? Bai. bai. <laughs> Ostia, berak eman bardizkit datuak, zeren niri ahaztu egiten zaizkit. 2000 eta bueno, jotarrek ja bere etapa maitutza eman zuen, eta gaizka sartu zen. Eta, bueno, momentu hontan, ba, diska berria aurkezten, ari gera, bueno, esan behar, orain kontzertu gutxillo ematen ditugula, zeren gure bateria txapaz, bueno, semea izan du, bueno, ja, orain dela urte bat, <laughs> eta, eta piko. Eta, puzka, hola, gabiltza, zeren diska berria aurkezten, kontzertua bilatu nahi ditugu, baino, hala ere, etapa harraro batean gaude, kontzertu gutxi, baino, pozik diska dugulako. Oso Eta etorkizunera begira, zein asmo daukazu, eh? Leister, hogeita gozgarren urte urrena ere hor urbil, nahiko dago, hori ospatzeko indarrerekin ikusten duzu taldea, eta zure buru ere bai. Ea, hau ezin, ezin da esan, hau munduaren bukaera oraintxe bertan etorri daiteke. Eta orduan, ba, egia esan, ba, beti gauzak momentuan begiratzen ditugu. Ba, aurrera begiratzen dugu ere, baino ezin dugu eh, etorkizun proiekturik egin. E, igual, arlo ontan pixka nilistak edo izan gaitezke, baino gustatuko litzaiguke ba, zerbait berezia egitea ba, goita bosgarren garren urte mugarako. E, ideia batzu badaude, baina orengo oso idei eroak dira, ez, ez dut uste egin egingo ditugunik, baina <laughs> ea ba, ea ba. Ez dute zer aurreratuko, gero momentu iristen denean, ba, ikusiko dugu zer gertatzen den. Natorren azteko kontzertu aparte baitu ze beste batzuk lotuta disko aurkezteko? Ba, orengo ez, daukagu zer zer. ba, badago zerbait gora eta bera, baina ez dakigu, ez dakigu. Bale, ba, mila esker, Aitor. Mila esker, zuri. Eta entzuleago gogoratu datorren astean apurtuk diska aurkeztuko duela, irungo lakasita gaztetxean, urriaren hogeita zazpian, ordua? Ordua, arratsaldeko zeitan, puntual, puntual. Arratxaldeko zeiretatik aurrera, horretziko dugu. Ondo izan. bai, hementxe hemen genuen ba, egindako elkarrizketa hori, Eta, bueno, hau bukatu ondoren, ba, bitxikeriekin jarraituko dugu. Zergatik ez, ba, bertxio arraro bat. Ordoa. total, Destrucción total sobre el planeta. Destrucción total sobre la humanidad. Bombas nucleares, el nuevo juguete. Bombas nucleares son para matar. Gente no hace caso, no quieren escuchar el grave peligro de la humanidad destruida, familias sepultadas, de radiactivo, sin ona ba, bitxikeria, basura taldearen destrukzion total abestiaren bertsioa. Ba, bere egunean, e, Beltza Records diska denda, ba, basurari ba, tributo bat egin behar zion, eta bertan, ba, hainbat taldek eh, basuraren abestien bertsioak egin behar zituzten, baino gauza da, etzala azkenik aurrera atera. Zeren, ba, ez egon fundamentorik izan eta ba, talde gehienak ez, ez zuten grabatu eta olakoak eta bueno, hortan gelditu izan. Gero gerora ba beltza atera zuen ba, basuraren zuzeneko LP bat, e, eh, 83ko kontzertu batean eta bueno, honekin ba esan behar da ba, basura taldea bueltan dela berriz ere eta ba kontzertu pare bat eman dituzte ia da. Eta beraien asmoa ba, zerbait grabatzekoa omen da. E, zeren talde honen ibilbedean inoiz ez dute ba, estudioko abestirik grabatu bere garaian larogeita bat eta larogeita bost arte ur, e, urteen tartean ba, ibili ziren, Gerora ba hainbat e, itzulera izan dituzte, ba 2004koa adibidez, non urte pare bat edo hiru egon ziren, eh hainbat kontzertu emanez, bai antiregimen taldearekin, ba, baita itzuli zela garaioetan, edo berandugo ba, odio taldearekin, ba, e, e, itzuli egin zela baita ere. Eta bueno, ea zer ematen diguten gure basura hauek. Eta bueno, apurturen ba, bertsio bitxiekin jarraituz, ordoa beste bat. Ba, hemen genuen, Belladona taldearen golpe tras golpe abestiaren bertsioa ba, apurtuk egina. E, Belladona talde hau naparra zen, neska talde bat. Non, ba, talde hortan, ba, Aurora Beltran, Zebilen, e, gerora Taurez Zurdoz taldea ingotzuena, eta, bueno, eta gerora ba, ba bakarlaria e, dena, oraindik jarretzen baitu. Eta, bueno, behiadona talde honek, ba, aurrera beltran bere alde tijun eta zurdo segiteko. Eta, bestalde, e, eh, eh, best, matraka taldea, egin zuten. Eta, bueno, e, abesti hau, ba, beraien mila bederatzen eta laro gaita zeiko, las mujeres y los negros primero, diskatik, ba, <clears throat> diskan e, azaltzen da. Eta bueno, abesti nahiko bertsioa, be, berez nahiko kuriosoa eta nahiko makarra, esan dezakegu. Eta makarra hitz egiten ari garenez, ordoa kriston makarra da. Animales y paneles blok. Prvo, drugo, kak se kazva? Na, potupe. Animales. Animale. Как почем? Э, Здесь бас? Бас, prvi vas. bitxikeri hau, ba, genuen aporturen animales abestia, baino Bulgarian grabatua, e, nubietz betia ba, talde punk talde bulgariara entzindariarekin, grabatua beraien lokalean, e, kiusten dil herrian, eta era bitxian, beraien musikari gisa, e, bilizirania gisa, eta e, grabatua, ba, olako irurogeita margarren amarkadako magnetofoi haundi hoietako bat, non bobina haundi hoiek e, eh, dituzten hoietako bat, e, bi mikrofonoekin eta oso oso bitxia, olako grabaketak egitea. Hemendikan ba, agurtzen dut, nobiaz betia taldeko jendea, pozdrabiz, akiustan priateli, Eta, e, ja, bora berriz ere, bukatzen ari zaigu, eta beraz, ba, urrengo saioetan zerbait izango dugu e, bere garaian, izan genuen olako pil sesions bat, eta laster izango dugu. Ea ba, bidazo atia! Agur.